Radio Soba, Soba, e, Dobro večer, dragi slušatelji i drage slušateljice. E, sa nama večeras u studiju su Marinela Matečić, e, koja će nam predstaviti festival Smokvu, odnosno drugi po redu festival Smokvu, koji se održava od sutra pa skroz do subote. Evo, zašto se baš održava u ovom periodu? Da, tako je započinje nam i Smokva 2, odnosno drugi, drugi festival Smokva, festival kvir feminističke kulture. Zašto baš u petom mjesecu? Pa evo, prošle godine je bio u desetom, što je onako ne posve sretno rješenje, ali još važniji razlog zašto se održava baš u petom mjesecu je to što ga otvaramo na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije 17. svibnja pa smo nekako evo zaokružile taj datum koji Lorice, udruga, lezbijska organizacija Rijeka već godinama obilježava da bude početak, početak našeg festivala jer smatramo da to ima smisla, lijepe priče priča zaokružena inače nekako u petom mjesecu puno ljepše vrijeme, ali ove godine nas je i to malo zeznalo ali nema veze, bit će sve jedno super. E, dakle, obilježeno je raznim događanjima, e, koja su neka od ovako e, događanja koje bi istaknuli. Na primjer, živa knjižnica je dosta dobar i velik ovaj, događaj. Koga će on obuhvatiti? Ko su, su knjige? E, da, znači živa knjižnica je koncept kojeg udruga Pariter provodi već, već jedno 3-4 godine, ako ne i duže, u živoj knjižnici su ljudi knjige, recimo to tako, i to su pripadnici različitih manjina, nacionalnih, a, seksualnih, rodnih, vjerskih i tako dalje. I građani i građanke ili učenici i učenice, ovisno o tome imamo li otvorenu ili zatvorenu živu knjižnicu. Sad konkretno unutar Smokve će biti e, knjižnica otvorenog tipa. Dakle, svi građani i građanke mogu doći i razgovarati sa našim knjigama koji su, na primjer, znamo imati romkinju sa invaliditetom ili osobu koja ne vidi. Zatim smo imali, imali smo pripadnike i pripadnici vjerskih manjina, bude nešto trans knjiga i uglavnom nastojimo onako diverzificirati ponudu. Mislim, nama se javljaju ljudi, to su sve volonteri koji kroz svoje sazrijevanje nekako dođu do toga da je najbolji način za razbijati predrasude zapravo razgovarati o njima sa ljudima koje to zanima. I evo stvarno, od kada, od kada implementiramo taj koncept primjećujemo da ljudi stvarno jako dobro reagiraju jako puno nauče. Imamo knjigu dojmova koja je onako svaki put prepuna lijepih lijepih rečenica, ljudi govore o svojim iskustvima, kako su, na primjer, nisu razumjeli šta je, šta je to trans, šta ti ljudi hoće. Sad su evo vidjeli da su to divni ljudi koji imaju ono svoje imane i vrline i životna iskustva. da smo mi zapravo svi, svi jednaki onako, svi smo krvavi ispod kože koju god mi etiketu nosili ono voljno ili protiv svoje volje. super stvarno način za razbijanje predrasuda. E, od nekih e, još drugih eventa, e, što bi još izdvojila, na primjer da, da bi najviše možda htjela da ljudi posjete, naravno svi su tu ovaj, dobrodošli na sve evente, ali neki ovako malo veći. Evo, na primjer, ove godine ćemo ugostiti Krisa Greja iz SAD-a i multimedijalni performans kojeg provodi Body Dialectics a zatim projekt Trans, brazilske transrodne umjetnice Mave Velozo, a, zatim će biti još e, različitih e, performansa, neke provodi čak i jedna umjetnica koja, nam, koja je rodom iz Rumunjske. O, održat ćemo i okrugli stol koji će problematizirati odnos crkve prema ženama i LGBT osobama i to je evo odmah u četvrtak i naravno bit će, bit će Tulum završni u u crkvi. E, I možeš nam reći ko e, sve sudjeluje još e, u samom festivalu? U, dakle, sam festival organizira lezbijska organizacija Rijeka, odnosno Lori, i to u suradnji sa udrugom za ljudska prava i građansku participaciju Pariter, inicijativom Građanke svom gradu i Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. A ono što je isto jako važno napomenuti je da je Smokva dio programskog pravca Kuhinja EPK 2020. I izuzetno smo ponosne na to da smo se uključile u jednu takvu inicijativu. Sve je na webu, sve je dostupno na društvenim mrežama. Pozivam ljude da pogledaju i vide što bi ih zanimalo. Imamo nešto dnevnih aktivnosti i tih nekih kao koje malo, malo kasnije se događaju u danu smatram da doista za svakog ima ponešto god onako pristupa sa, sa otvorenim umom i nešto želi naučiti da, da je svakako dobro došao. Mm, super, hvala ti puno Marinela. E, evo, e, dragi slušatelji i slušateljice, slobodno posjetite festival, e, za svako će se naći ponešto, razbite predrasude i jednostavno otvorite, što bi rekla, da budem kliše, dušu i srce, mozak, sve. <laughs> to bi bilo to od naše drage Marinele, vi ostanite uz program Radija Sove. Nadia Silva, Silva, Silva.